Continuem a Línies Obertes i ho fem com tots els dijous a aquestes hores parlant de cinema. I per parlar de cinema, aquí tenim a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia, molt bon dia a tothom. Que... Preparat amb la cartellera? Sí, i tant, i tant. Que per cert, Rosa, jo tenia un, un tema a comentar-te. Sí. Tu recordes que aquesta secció la van batejar com la guixeta? Molt bé, eh? perfecte. Doncs ja no, la podi... ja no podem dir-li la guixeta. Per què? Perquè ja no és normatiu. Ai, ah no? <laughs> Ah, no. Ja, ara com és? <laughs> Taquilla. Com és? Ah, ta ah, taquilla? Està, re està regulat ja, això? Sí, ara, ara el que no és correcte és dir guixeta. <laughs> Ah, no m'ho puc creure. En sèrio? En sèrio, en sèrio. M'ho dius seriosament? T'ho dic seriosament. Oida, ita, ostres! Ara, result, ara resulta... Sí, sí, ara resulta que una guixeta ja no és correcta. Ah Quan anem al cinema, Anem a la mm, taquilla. Anem a la taquilla. A la taquilla. Ah. I si anem al ah. gimnàs, deixem sí. les coses a l'armariet. Ah, <laughs> en sèrio? En sèrio. M'ho dius seriosament? Seriosament. <laughs> On dia tu, on dia, a l'armariet. A l'armariet. Que bo. Ostres, però he de dir <clears throat> que si el senyor Pompeu Fabra ens escoltés, no sé què pensaria d'això. Jo no, no ho sé, no vull saber-ho. Què saber diries? Per què taquilla, taquilla, d'on deu venir, taquilla? Taquilla, no ho sé. Mm, mm. Però és que és més, vull dir, això ja... D'aquí un temps ha sigut una normalització lingüística una mica improductiva i inocua. Sí. Perquè tu ara, quan vas al cinema, veus que ja també pots pagar amb targeta? Sí. Doncs què penses que passarà d'aquí dos anys? Ai, no ho sé que tots pagarem amb, un targeteta, llavors sí. no haurem d'anar ni a la guixeta i o taquilla. És veritat. Llavors, ha sigut una generositat <laughs> de normalització <laughs> lingüística que potser hauríem de pensar si targeta hauríem de dir-li amb un altre nom. On paguem, targeta, les crispetes, a la taquilla de la guixeta. <laughs> bueno... Però Sobretot, a mi el que més m'agrada és allò de l'armariet. L'armariet és boníssim. És boníssim. tu imagina't les sèries aquelles americanes dels <laughs> instituts que els nens i les nenes van a deixar les seves coses a l'armariet. <laughs> no, sense anar més lluny, tenim infidels, sí. eh? amb la Montse Guallar i tota aquesta gent. La, estic parlant de la, del serial que, que emetia TV3, sí. um, que transcorre en una, en una piscina. Sí, sí, sí, és veritat. Llavors, clar, ai, mm, Montse, un segon, queda a l'armariet. <laughs> a veure si m'ha trucat. si m'ha trucat no sé qui. Sí, són coses d'aquestes de, de la normalització. És que diuen que guixeta eh, és un galicisme, que ve del francès i... Ah, i, sí? I sembla que sona millor taquilla, que és més castellà, no sé per què, però... Uh, però que no havíem d'apuntar a Europa, que no... Que, que... <laughs> Com anava el tema? Sí, no això? sé, això parlarem amb l'Institut d'Estudis Catalans, a veure de, si ens ho aclareixen. De tota la vida, no? De tota la vida que havíem d'apuntar a Europa, no? Això. Bueno. Ah, bé, això diuen. Bé, bé, bé, bé. Doncs mira, parlant de taquilla i armariet, sí? et diré que... Mm, com ho introduïm, això? Uh, et diré que ja actualment estem, estem en, en, ple, en ple Festival de Màlaga. Ah, en ple Festival de Màlaga. En ple Festival de Màlaga, que va començar el dia 26 i acabarà el 2 d'abril. És a dir, que estem, ja portem uns dies, va començar el dissabte passat, sí? i estem al, a veure, doncs el cinquè dia. Sí, cinquè dia. exacte. I què ha passat en aquest Festival de Màlaga? Perquè, sí, per qui no ho sàpiga, el Festival de Màlaga doncs parla sobretot del cinema produït a Espanya, de les novetats, i les presenta. Vale? I llavors hi ha tot el concurs amb la Biznaga, que és el, que és el premi oficial, sempre sempre s'entrega la Biznaga, que, que et convido a dir aquest nom. A Biznaga? Biznaga. Biznaga? No Visco, Biznaga. <laughs> Biznaga, con Z i G. Biznaga. Biznaga. Que, eso es, Biznaga, l'Ahmariet al dins de l'Ahmadiyat tinc la bisnaga. Però si el normalitzem serà el bisnaga. <laughs> que la tens a l'Ahmadiyat. Clar. Bueno, doncs, s'ha presentat una pel·lícula que es diu Catalunya Uber Alles. Catalunya Uber Alles. Uber Alles. Tu has sentit a parlar d'aquesta pel·lícula? No. Doncs en, tindrem, tindrem, ens sentirem a parlar. Aquesta pel·lícula és del Ramon Térmens i la protagonitza el Joel Joan. Ah. Saps quina és la trama? No que es va presentar, ahir, el dia 30 de març, ahir dimecres, doncs la trama és que eh, el Joel Joan critica la societat catalana pel seu racisme i la seva doble moral. Es passa mm. una hora i mm. dient això. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Diu que és força necessària, el mateix Joel Joan, ahir van fer una roda de premsa presentant la pel·lícula, i diu que és molt necessari que ens expulsem les vergonyes i que afrontem la realitat tal qual és la realitat catalana, mmm, es i taquilla <laughs> i homet guixeta. <laughs> Doble moral, racisme, racisme. Sí, Bé, sí, sí. És curiós, a mi, saps que m'ha semblat curiós? És okay. aquesta pel·lícula que dius, a veure, <clears throat> per què tenim necessitat? Ja està bé que es facin reflexions sobre la nostra identitat, diguéssim. Sí. Però el que em sorprèn és que el Joel Joan, precisament, que està molt posicionat com a independentista, estigui pedres contra ell mateix. Però vaja, com que no he vist la pel·lícula, no sé quin to li haurà donat, però tot sembla indicar que és canyero amb, amb nosaltres mateixos, no? Ai. Però és que, a més, a tot això hi hem de sumar que s'ha presentat a Màlaga, sí. en un festival de cinema espanyol. Sí. Dius, hi ha necessitat de corroborar una miqueta aquesta mala visió que tenen fora les nostres línies autonòmiques? Mira. Senyor Ramon Terman? Bé, mira... Això és aquestes, aquestes autocrítiques internes, saps? Eh? Sí. jo crec que és més un, és una pel·lícula d'autocrítica interna, en plan, vinga, vinga, saps? Potser no ho entenen, eh? Potser sí, potser sí, potser sí. Doncs mira, tenim Ah, el Jordi Dauder, de protagonista, és que més és la portada, diguéssim, el cartell, ja és, eh, són les quatre barres, eh, directament. Llavors és, et dic una miqueta l'argument, vale? Sí. Un expresidiari, que és un immigrant en el, en el paro, eh, i un empresari d'èxit, són els tres, un expresidiari, per una banda, un immigrant en el paro i un empresari d'èxit, són els tres protagonistes d'aquest retrat a Catalunya interior, vale? així, rotllo Vic, vale? sí. on es posa de manifest el repte de la integració dels, dels recent vinguts, dels vinguts, i la tolerància de la gent del país. Per això et dic que és, allò és una autocrítica. Llavors hi ha una persona que és de color negre, diguéssim... El va buixant. Uh, no, eh, no, no. No és el Sham? El... Ah, sí, sí, el Babu Sham, perdona, sí, sí, sí és el <laughs> Sham. El, el, que, clar, com que hi havia el Jean-Claude Rickenburg aquest. És que per un moment he mirat a Google, dic, com ah, a mínim vaig a mirar el cartell de la pel·lícula. <laughs> L'has vist, eh? vist, sí, Sí, sí, Doncs sí, sí, el Sham, que jo he rodat amb el Sham. Ah! La pel·li a la grana, que per cert s'està d'anar a 4, encara no se sap el dia, però ara ja no és Telecinco, ara ah, és 4. Ja no és... Bueno, però és que ara ja tot és el mateix. Sí, però bueno, han vist que és més públic, és més públic. Ah, molt bé. Doncs a Pau Butxam, a Pau Butxam és molt bon noi, ja t'ho dic. <laughs> és molt bon actor i molt, i molt maco, i sap parlar català molt bé. S'adorm, també ho he de dir. S'adorm? <laughs> S'adorm molt i l'has d'anar a picar molt. Uh, és, és un problema això, perquè arribava sempre tard als rodatges. Sí, sí, sí. Bé, doncs aquesta és una de les pel·lícules. Si vols, continuem fent repasset. Sí, sí, sí. Doncs això ha sigut el que va passar ahir, ahir, dimecres, dimecres, i abans d'ahir, diguéssim, bueno, es va encetar el, el festival amb una pel·lícula que podrem veure aquesta setmana ja, perquè s'estrena, i que es titula «Para qué sirve un oso?». «Para qué sirve un oso?». Tu l'aniries a veure ja amb aquest, <laughs> amb aquest títol? Home, amb aquest títol no em crida gaire l'atenció. Doncs mira, tenim el Gonzalo de Castro, que saps qui és aquest, no? Sí, eh, aquest és el doctor Mateo. doctor Mateo. Muy bien. I després tenim el, el Javier Cámara. Sí. Doncs eh, jo, Home, amb aquests dos actors, què n'extraiem? Amb això mm, ja m'ho poses millor. Clar, que és una peli que ens remet una miqueta a la memòria històrica que tenim de les sèries, no? Sèries, sí, sí, sí. sí, sí. Ens ho passarem bé. Bé, doncs sí, és una comèdia. És una comèdia dirigida per Tom Fernández i de què va és una mica aquesta la polaritat de la gent creativa i de la gent molt analítica, i llavors bé, representa que estan en un zoològic californià i han de, i han de resoldre doncs, la vida i la ciència, diguéssim, és una miqueta així. Mm. Sí? Doncs, per cert, a, ah, digues, digues. sí que n'havia sentit a parlar una mica d'aquesta pel·lícula. El oso sí. és el oso d'Iniesta. Eh? L'anunci, tu saps sí. l'anunci aquell on surt l'Iniesta amb un oso? Això no l'he vist. No l'has vist? No l'he vist. Doncs entra automàticament, quan acabem la secció, entra sí. a YouTube sí. i busca Iniesta sí. Oso. Sí? I és, I és aquesta pel·li? I és el mateix oso, el mateix Anda. os, l'animal, que apareix en aquesta pel·lícula. Hola, això és una viralitat 360 graus. Sí, muy sí, bien, sí, sí, sí. Muy bien, esto está muy de moda. Te anuncio una cosa i otra. Eh, sí, <laughs> exacte. sí, sí, en serio, està, està molt bé. Ah, que fort. Molt bé. Doncs, bueno, continuem, continuem. Doncs això es va, es va estrenar, que està, va va inaugurar el Festival de Màlaga. Hi ha Javier Cámara tot content, el Gonzalo de Castro també, diguéssim, i, i diguéssim que, que va estar molt ben acollida pel públic, va rebre moltes, molt, molt riures i molt bon acolliment. La Rosi de Palma va inaugurar eh, dèiem el dia 26, que era dissabte, doncs va inaugurar el festival amb una gala juntament amb l'Antonio de la Torre, que diuen les males llengües que va ser lenta i avorrida. Ai. Però va ser, van fer un perfecte repàs del que es podien trobar en aquest festival, és a dir, va ser informativa. Hola, hola, soy Rosy de Palma, hola, hola, soy Antonio de la Torre i te presento lo que vamos a ver. Que una miqueta he anat apuntant quines pel·lis podíem anar a veure. Però mm, en aquest festival, que us recomano, si algú està per allà, per Màlaga, que hi vagi, que hi vagi no? Sí, i tant. Què ha de fer? No tens res més a fer? Doncs pues mira, tens la babutxa... <laughs> I dius, començaríem per aquest riu un oso. Després en tenim una que apunta que serà un èxit de, de taquilla. Sí, sí, sí, de taquilla. <laughs> de taquilla, uh, que es diu Amigos, del ah. Bonja Manso i Marcos Cabota, que, com bé diu el nom, doncs és una pel·lícula que narra historietes i desventures d'amiguets de, que ronden la trentena, que si me divorcio, que si me enamoro, que si tal, que si pasqual. Bueno, després continuem veient que tenim una fora de concurs, la única de cinema d'autor, podríem dir, que és La noche que no acaba, la que no acaba. i la Cuesta. Mm? I aquesta és el cinema d'autor i aquesta està fora de concurs. Què n'extraiem d'això? Quina està fora de concurs també? Un documental sobre Morente, fet per, per Emilio Ruiz Barrachina. Sí? Què, què en podem treure d'aquestes dues conclusions? Ai, ai, ai. Cine de autor està fora de concurso. Sí, només hi, ha les, fàcil. només hi ha les coses comercials. Molt bé! <laughs> Per exemple, quina podem trobar? Podem trobar una pel·lícula que es diu 5 metros quadrados o No lo llames, no lo llames sexo, llámale X. Ah. Que també està bé. Sí, eh? sí, sí, m'imagino el nivell mm, intel·lectual. Pon no, pon no. Pon, pon no. <laughs> Pon no. no. Pon no hay nivel. <laughs> pon no, no, no hay nivel. Eh, bueno, és el cine Spanish. És el cine Spanish que apunta cap a una cap a una, clarament, cap a una intenció taquillera. Cap a altra banda, què t'he de dir, i aquí em mataran tots els que m'escoltin, què t'he de dir, què t'he de dir? Si, si hi ha una part de la subvenció que es dedica a fer cine d'autor que no va a veure ningú i que es queda en el calaix i no s'arriba ni a estrenar, Ai. doncs a mi no em fa gràcia ja. que et digui, perquè són els meus impostos. Sí, cert. No? Cert. Ah? Jo no et dic que fer cine comercial i cine pont no, diguéssim, però un, un max mix, una mica, que sigui una cosa que no, no sigui només una, una manera d'escopir un problema resolt, ah, que fem... es diu Pony. No sé, fem, dius, fem, una, fem una mica de mm, cinema d'autor i un, Clar. una mica de piticuixa i ja Exacte. està. <laughs> Exacte, molt bé, una miqueta de piticuixa, Clar, una ja miqueta d'autor, doncs enfoques a piticuixa una miqueta en plan autor. No, però no, no t'ho dic en conya. En guió hi ha un... Hi ha un... <laughs> hi ha una que un... Me... A veure, ja... Quan tu no tens un problema d'infantesa no resol, diguéssim, sí. vale? en guió es diu que tens un poni. Un poni? Un poni, en plan, no, jo queria un poni, jo queria un poni, no lo tuve, saps? <laughs> <laughs> pues hi ha molts directors autors que tienen muchos ponis <laughs> y ya están avanzados en sus treintenas y sus cuarentenas. Yo, yo lo siento mucho que no te regalaron un pony, pero es que te estoy pagando la peli con mis impuestos también. Buen <laughs> <laughs> Sí, claro. Y ya sé que es una visión muy desde de, la producción y yo no, no a favor de la producción. También eh, impera la cualidad artística, está claro. Pero sí que es verdad que haya películas que, que que, que no, no aconsegueixen arribar a un públic perquè no estan pensades per arribar a un públic. Clar. Estan pensades per treure's una història, un poni mental per allà, que pues doncs, no hi estic d'acord. No. no hi estic d'acord i, i aquí, aquí l'he dit dit. Perfecte, doncs eh, estem a punt a punt d'arribar ja a serveis informatius, però abans vull sí. que em facis una valoració. No lo llames amor, llámalo X. No, d'una notícia. Ah, digues. Penélope Cruz sí. tindrà la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Mm, he venit aquí a hablar de mi libro. Jo, jo he venit aquí a hablar de mi libro i jo me voy. En sèrio? En sèrio, en sèrio? seriosament. T'ho dic seriosament. Ostres, I ara ràbia que fa, no? Podrà guardar la seva estatueta, al seu Òscar, Sí. Al seu armariet. Al armariet de la piscina de la mansió Exacte. que té a LA. I a més tindrà una eh? estrella. Hòstia, quina ràbia. Quina ràbia, oi? <laughs> I la pobra Paz Vega, que l'acompanyarà... La Paz Vega no ha rascat res, eh? Ja, pobreta. No ha rascat res, eh? Res de res, eh? I mira que... Doncs a mi m'agrada el... més la Paz Vega... Clar que sí, a tothom que... m'agrada més la Paz Vega. Que la Penélope. La Penélope s'ha posicionat com com la diva latina. Sí. Saps? Com abans hi havia l'Elisabeth Taylor, el Seth Figgy. Sí. No, no, la Taylor no és gens latina. La Sofia Loren. Sí. És sí, una sí. mica la Sofia Loren, vol ser una mica la Sofia Loren 2011. A veure, a veure fins on arriba. Rosa bueno, Domingo. Doncs, a mi, a mi, si es divorcia el Javier Bardem ja m'està bé. Ja t'està bé. <laughs> Ja m'està bé. Ho hem de deixar aquí, la pròxima setmana continuem parlant. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Rosa. Un petó. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 en línies obertes. Ara de seguida serveis informatius i després continua la programació amb En l'aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Salutacions de qui t'ha acompanyat el teu amic David Morales.